Ama irukakotxo bost milioi euroko proiektua da. Akitania berriak 6 milioi euro emaiten ditu eta beste lau milioi europatik bildu ditu. CCI edo industria eta merkataritza gambararen peko den estia berak bi kakotxo bost milioi euro pagatzen ditu. Eta Euskal Elkargoaren partia bederatzi ehun mila eurokoa da lura alokatze anfiteotikoan usteaz gaina. Bere hitzartzean Jean rené Txegarai Elkargoko burua da mutu da Euskal Kampusa etzela ongitratatua ratatua, iru ta ama mila biztan leko ipar Euskal Herriak, obligazio moral bat bazuela, horroita razidu sedetzat zutela, 2008 eta bosteko Euskal Herriko Kampusaren sortzia hamar mila ikasleko helburu ausartarekin, aldizalen juze itania Berriako presidenteak eskualdeari doakion aterabide bat lehen estendu. Goi ikasketak egiten direnean, mugikortasun aukan behar da. Esko la espezialite, elba pas forcemen Eta hor indar bat egin behar dugu. kulturel que euh, euh, Lekuan egoiteko emeia bada, Euskal Herria soragarria baita, uler da. Le Pays Basque est tellement magnifique, on peut bien le comprendre. Mais à un moment il faut travailler à de la complémentarité de formation à l'échelle de la grande région. Negoziazioak beraz ez dira erresak izanen, asteko bere helburuen berri ere emandu haren juzetek, Akitania berriak, amabost mila ingeniadore formatu nahi ditu urte guziz, ondotik enpresa txipi eta ertainak azkartzeko gixan kadre hori erresker.